боби бистуҳафтум пагоҳӣ барвақт ҳамаи сардорони рӯҳонӣ ва пирони қавм нақшаи ба дасти марг супоридани исоро кашиданд бо фармони онҳо дасту пои исоро баста ӯро аз ҳавлии қаёфо бароварданд ва ба дасти пилотус ки ҳокими румӣ буд супориданд вақте яҳудои хиёнаткор дид ки исо ба марг маҳкум шуд аз кори кардааш тавба кард او آن سی تنگه نقره را نزد سرداران روحانی و پیران برگردانده آورد و با آنها گفت با مرگ این آدم بی من گناهکار چون که او را من تسلیم کردم لیکن آنها جواب دادند این به ما چی دخل دارد این کاری خودت یهودا آن سی تنگه نقره را بروی فرش خانه خدا پرتافت و از آنجا برآمده رفته خود را آویخت سرداران روحانی آن تنگه ها را چیده گرفته قرار دادند که از روی شریعت این پول را به خزینه خانه خدا انداختن ممکن نیست چون که بر عوض این پول خون آدم ریخته شده است بعد با رازیگی همه آنها صحرای کوزگر را خریده از آن برای مسافران قبرستان ساختنی شدند انا برای همین آن صحرا تا به امروز صحرای خون نامیده می شود ҳанӯз ирмиё пайғамбар пешгӯӣ карда гуфта буд аз рӯи фармоне ки худо ба ман гуфт онҳо си тангаи нуқраро яъне ҳамон маблағе ки халқи исроил ӯро баҳо доданд гирифта ба харидани саҳрои кӯзагар сарф карданд пас ин пешгӯӣ ба амал омад акнун ки исо дар назди ҳокими румӣ меистод ҳоким аз ӯ пурсид магар ту шоҳи яҳудиён ҳастӣ عیسی جواب داد خودتان همین طور گفتید لیکن هنگامی که سرداران روحانی و پیران او را می کردند او هیچ جواب داد. پس پیلاتوس با او گفت مگر نمی شنوی که تو را تا چه اندازه عیبدار کنند. اما وای حتی به یکی از این عیبدار کنی ها جواب نداد و این باعث تعجبی زیادی پیلاتوس گردید حاکم رومی عادت داشت که در جشن این اید محبوسی را که خلق طلب میکرد آزاد نماید. آن وقت یک محبوس نامداره بود که برباس نام داشت. اینک هنگامی که مردم جمع آمدند پیلاتوس از آنها پرسید کی را می که برایتان آزاد کنم؟ برباس را یا ایسای را که تعیین شده خدا می نامند؟ пилотус хуб медонист ки исоро аз рӯи ҳасад ба дасти ӯ супорида буданд ҳанӯз ҳоким дар курсии ҳукмбарорӣ менишаст ки ҳамсараш ба ӯ чунин хабар фиристод бар зидди ин одами бегуноҳ ҳеҷ коре накунед чунки имшаб дар хобам ман аз барои вай бисьёр азоб кашидам дар ин мобайн сардорони рӯҳонӣ ва пирони қавм مردم را راضی کنندند که از پیلاتوس آزاد کردن برباس و به قتل رساندن ایسا را طلب نمایند. پیلاتوس باری دیگر از مردم پرسید. از هر دویشان کی را می خواهید که برایتان آزاد کنم؟ برباس را جواب دادند آنها. پس با ایسایی که تعیین شده خدا می نامند چکار کنم؟ باز از آنها پرسید پیلاتوس. او را مخکوب کنید бо як овоз ҷавоб доданд ҳамаи онҳо лекин пилотус савол дода гуфт чаро охир вай чӣ бадие кардааст мардум бошанд бо буду шуди овозашон дод мезаданд бигузор ӯ ба салиб меҳкӯб карда шавад пилотус дид ки дигар ҳеҷ чорае надорад дар акси ҳол шӯриш сар шуданаш мумкин буд дар пеши назари тамоми мардум об гирифта дастонашро шуста гуфт ба хунрезӣ ин одам ман ҷавобгар нестам шумо худатон қарор кунед тамоми мардум ҷавоб доданд ба марги ӯ мо ва фарзандонамон ҷавобгар ҳастем бинобар ин пилотус бараббосро барояшон озод кард ва исоро ба дасти сарбозон супорид то ки ӯро қамчинкорӣ намуда ба салиб меҳкуб кунанд سربازان حاکم عیسی را به حولی دربار بردند و از کرانی زیاد آنجا جمع آمدند. آنها او را بره نکرده به تن جامعه سوب سرخ را پوشاندند. بعد از نوده های خار تاج بافته به سرش گذاشتند و به دست راستش چوب دادند. آنها مسخره کنان زنده باد شاه یهودان گفته در پیش او به سر زانو می استادند сарбозон исоро туфборон карда бо чӯб ба сараш задан гирифтанд вақте ки онҳо масхара додани ӯро бас карданд ҷомаро аз танаш кашида либоси худашро пӯшонданд сипас ӯро ба салиб меҳкӯб кардан бурданд дар аснои роҳ онҳо бо шимъун ном марди куренӣ дучор омаданд ва ӯро маҷбур карданд ки чӯби салиби исоро бардошта барад вақте ки онҳо ба ҷое бо номи ҷалҷото ки маънояш ҷои косахонаи сар аст расида омаданд сарбозон ба исо майи бо моддаи талх омехташударо доданд ӯ аз он чашида дигар нанӯшид онҳо ӯро ба салиб меҳкӯб карданду либосашро байни худ тақсим карданӣ шуда барои муайян намудани соҳибшавандаи либос қуръа партофтанд сипас нишаста вайро назорат карда истоданд аз болои сари исо айбномае бар ӯ навишта шуда буд ин исо шоҳи яҳудон аст ҳамроҳи ӯ ду дуздро низ дар салибҳои дигар аз тарафҳои чапу росташ мекӯб карданд одамоне ки аз он ҷо мегузаштанд сар ҷумбонда исоро мазоқ карда мегуфтанд ту мегуфтӣ ки хонаи худоро вайрон карда дар мобайни се рӯз онро барпо карда метавонӣ канӣ набошад худатро наҷот деҳчӣ агар ту писари худо бошӣ канӣ аз салиб поён фарочӣ айнан ҳамин тавр сардорони рӯҳонӣ шариатдонон ва пирон низ исоро масхаракунон мегуфтанд дигаронро наҷот медоду худашро наҷот дода наметавонад ана шоҳи исроил агар вай ҳоло аз салиб поён фарояд мо ба вай имон меоварем ӯ ба худо умед мебаст ва мегуфт ки писари худо аст кани ҳоло мебинем ки худо вайро наҷот додан мехоҳад ё не ҳатто дуздоне ки ҳамроҳаш ба салибҳо меҳкуб карда шуда буданд монанди дигарон ӯро таҳқир мекарданд نصف روزی بود که تمام روی زمین را تاریکی فرا گرفت و سه ساعت دوام یافت قریب ساعت سیوم ایسا با آوازی بلند داد زده گفت ایلی ایلی لما سبقتانی که معنایش ای خدای من ای خدای من چرا مرا ترک کردی است بعضی از حاضران سخنان او را شنیده گفتند او ایلیاس پیغمبر را جر زده ایستاده است آنگاه یکی از آنها دویده رفت و لطه را گرفته به سرکا تر نمود و با نوگی چوب دراز کرده آن را به عیسی نوشاندنی شد لیکن دیگران گفتند که او این کار را نکند تا ببینند که آیا الیاس آمده وی را نجات میدهد یا نه عیسی بار دیگر با آوازی بلند داد زده جان داد اینک پرده که جای مقدسترین خانه خدا را جدا می کرد از بالا تا به پایانش دریده دو پاره شد زمین به جنبش آمد و سنگها به قسمها تقسیم شدند قبرها کشاده شدند و جسدهای بسیار آدمان مقدس از نو زنده گشتند بعد از آن که عیسی از بین مردگان باز زنده شد آنها از قبرهای خود بیرون برآمده به یروشلیم شهری مقدس درآمدند و بسیار کسان آنها را دیدند وقت سرداری لشکر و همراهانش که عیسی را نظارت میکردند زمین جنبی و دیگر حادثه ها را دیدند سخت ترسیده گفتند که عیسی در حقیقت پسری خدا بوده است بسیار زنانی که در جلیل به عیسی همراه شده به او خدمت میکردند نیز در همانجا بودند آنها در مسافه ایستاده به همه این نگاه میکردند در بین آنها مریم مجدلیه مریم مادر یعقوب و یوسف و باز همسری زبدای بودند با فرا رسیدن شام از شهر ارامات یک مرد ثروتمند با نام یوسف آمد او هم شاگرد عیسی بود یوسف پیش پیلاتوس رفته خواهش کرد که جسد عیسی را به او دهند پیلاتوس فرمان داد که جسد را به او دهند یوسف وی را گرفته به کفنی تازه پیچاند و به قبر خود که نوکک در غار ساخته شده بود گذاشت بعد سنگ کلان را به در قبر غلانده از آنجا رفت در رو بروی آن قبر مریم مجدلیه و دیگر مریم نشسته بودند روز دیگر که روز استراحت بود، سرداران روحانی و فریسیان جمع شدند و پیش پیلاتوس رفته به او گفتند، تقصیر، به خاطر ما آمد که آن فریبگر هنوز در قید حیات بودنش گفته بود که در روز سیوم بعد از مرگش از نو زنده می شود. بنابراین فرمان دهید که قبر او را تا روز سیوم پاسبانی کنند мабодо шогирдонаш омада ҷасадашро дузданду ба халқ овоза паҳн кунанд ки ӯ аз байни мурдагон зинда шудааст он гоҳ ин дурӯғ аз дурӯғи аввал дида бадтар мешавад пилотус ба онҳо гуфт посбононро гиреду рафта ба чӣ тарз ки тавонед қабрро нигаҳбонӣ кунед инак онҳо рафта санги дари қабрро муҳр карданду барои нигаҳбонии он پاسبانان گذاشتند.